Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Skan dīnes katehēze, Kristus augšām cielīs, patīts augšām cielīs. Kā ik ceturtdienu kopā jums ir prīsteris Mortenča, Un esam īsokuši maija mēnesi. Orā aiz lūga ļoti skaists laiks. Brēnīgi jauka dīna šeit Rēgā, domāju, ka arī visā Latvijā. Un esam starp diviem svātkiem, starp 1. un 4. maiju. Un gribētu šodien šajā katehēzē parunot par attīcējumu starp baznīcu un valsti. Un 4. maijā mēs svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas goda dīnu. Un runājot par svētkiem, gribētu šodien arī mazlītiņi padomot, kāds sakars ir baznīcai un valstī, un, protams, kā jums leidzi īt kūpsūlī, un na jau par velti arī baznīca ņem dalību dažodos pasaukumūs, mūsu, kūva. Atbalsta valsts, ko reikoja valsts, un valsts līmenī, un arī pašvaldību līmenī. Runojot par šom lītom, gribētu teikt, ka Latvijas sapursmes, eh, satversmes sapulce 1922. gadā 15. februārē kupsēdē pieeme – ka 90. punkts saka, ka ikvienam ir tīsēbas uz dūmas, apziņas un reliģiskas porlīcēbas breiveibu, ka baznēca ir atdalēta no valsts. Lai gan baznēca ir atdalēta no valsts, tūmāra mēs ejam kūpsūlī, un demokrātiskā korteiba ir viens no politiskajiem un filozofiskajiem risinojumiem, kas teik pīlītots mūsdīnu pasaulē, Un, ja runājam par šom lītom, tad šai kortei attīcās tīši uz sabiedriskos dzēvis svēru, kas tiek saukta par politiku. Un politika savukārt saistās ar cilvēku grupus organizācijām, kas visbīžok pieejam valsts veidu. Un tā kā iedzīnam valsts ir plašoka nozīme, nekā iedzīnam demokrātija, tad uh, eh, mēs varam uh, stodētī sprīškā muzu analīzi par savstarpējām attīcēbām, kuras veidoju valsti. Un varam skatēt arī baznēcis sociālos mocēbas pamat idejas šai nūzere, jo tos veidoja iedzīni demokrātijas analīze, kas ir ītverti nu jau svāto Joņa povula otro enciklikā Centesimus Annus. Runājot par, bal, eh, par valsti un bazneicu, Tātad valsti politologi traktē kā vissvarīgāko sabiedriskos dzīves institūciju, lai šis izteiciens starp valstiskuma tematu būtu porskatoms, izmantojot fragmentu no politiskos vordneicis. Un šeit, ja mēs izalūkamies vordneicā, tad atrūnam definīciju – ka valsts ir cilvēku kūpīna, kas iem konkrētu teritoriju un ir pakļauta augstokai varai. Te ir specifiska institūcija, kas organizē kūpēju dzēvi, jeb citādi sokūt šo dzēvi struktalizē. Valsts ir jāuzskata par svarīgāku sabiedrisku institūciju, kā arī visītekmīgāku fenomenu, kas pīder politiskai pasaulē, jo katra sabiedrisko vai politisko aktivitāte pīzapildās tos ītvarus. Ja runājam par šo citātu un domājam par valsti, tad eh, šeit eh, atcerēsimies eh, arī nu, jau mūžībā aizgojušu Līpojas veiskupu Ārvaldi Brumani, kas vienā no nu savam gromotom eh, raksta, ka terminu valsts politisko sabiedrības apzīmēšanos soka līto tikai 16. gadsimta sokumā, kad atsajaunojās valsts zīmeļ Itālijā. Tātad napīcīšamie elementi, kas veido valsts struktūru, ir cilvēku kūpīna, teritorija un vara – Uz svarīgākais valstiskuma elements ir īdzēvotoji. Valsts kā cilvēku veidojums, kas izrīt no savstarpējām attīcībām un rela, relācijām, pasarodās e, vielokajā cilvēcis viesturiskos attīstības fāzē. Valsts sevi ītver īpašu pilnēbu, kaut arī natraukstu, tai arī voju pušu, cilvēki, kuru dzēvoja savstarpējos satīcēbos, veidoja valstiskumu, caur savu sabiedriskos dzēvis nūreguliešanu un labai sabiedrēbas funkcioniešanai ir napīcīšamas struktūras, kas organizē šos grupas, kuras apdzēvoja konkrētu teritoriju, un valsts organizācija ir napīcīšams varas esamība, kas ir izveidojusi iš poša no sevis. Ja runājam par mūsdīnu, Tad mūsdienu politikas filozofi bieži vien uzskata, ka iedzīns valsts pīdarpī strēdēgiem un grūtīm iedzīņiem, lai tos varētu definēt un varam nosaukt vairākas īpašības, kas rakstura mūsu iedzīnu, kā piemēram organizētu institūciju vīneibu, kas darbojās konkrētā teritorijā un kur apdzēvo cilvēku organizēta kūpīna – Šeit mēs varam arī uzsvērt vai izcelt konkrētu teorētiku grupu, kas tīcās pēc valsts vīzijas, kura veidot ap konkrētu morālu mierki, cilvēku tīksmē un sabiedriskom funkcijom. Un šos funkcijas, jeb mierki, ir droši vien, kā mēs varētu saprat, saprast, sabiedrības subjekts izveidotā valstī veidu sabiedrisku ītekmi, kaut gan tos pašapziņa un funkcionēšana palīk vēl neskaidra. Un šeit tendence īpaši e, pamanāma pie tiem, kas saskata ar dažādas ideoloģijas. Ja runājam par šo e, e, funkcijom, par mierkim, to bieži vien arī mums, kā kristīšiem, baznīcai, kā organizācija, ir arī savi mierki un funkcijas, pēc kurām mēs katrs eh, cenšamies tīktīs un īstenot arī savā dzīvē. Bet eh, vienmēr, ja runājam par politiku, būtu vietas atcerēties par problēmu, kura skar valsti, kā politisku kūpīnu asemēbas mierki, un šeit problēma skar plaša iedzīna jāgu, kuram ir vairokas nūzēmes. Un pošūs pirmsam, ko mūs mēs varam redzēt, ka pasarodās divas taidas tendences, arī ko mēs katrs esam pīdzējoši Latvijas viesturē. Te ir demokrātisko un autoratīvo. Un uh, Demokrātiskais virziens ir atvērts uz katru sabiedrisku cilvēku, kurš tīcis realizēt mierķus gan savos, gan sabiedrības interesēs, kā arī spēju vērtēt varas darbību, un savu kort autoritīvais politiskais virziens ir atvērts tikai uz nadaudzīm, tas ir uz valdošu slāni, un jī uzskata, ka ir vīnēgi, kuri zina patīsēbu un voldana ar vīnu nasariekinotīs. Augstok minēto virzīnu konfliktu mūsdīnos var pamanēt arī kā individualismu un kolektīvisma tendenču sadursmi, un tiem, kas atbalsta individu, individualistu tendenci par politikas subjektu atzīst personu, bet valsts pienokums ir jo stīsēm un brēvības aizstāviešana, un savukārt kolektīvismā par subjektu ir valsts vai sabiedriskos grupas, kuru lobums ir svarīgāks par personas lobumu. Un šeit mēs no baznīcas viedokļa varam padomot, kas mums ir tas tuvākais, un arī kā mēs varētu veidot attīstības ar tiem, kas ir vīnā vai otrā novirzienā. klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēze, kopā ar jums kaik ceturtdienī prīsteris Mortiņš, un šodien starp svētkiem, starp 1. un 4. maiju mēs pordomojam par eh, politiku, par valsti un bazneicu. Ja tā skatāmies, tad uzpūrēji raksturot politiku, te jāuzskata par cilvēku aktivitāti organizētajā sabiedrībā, kas tīcas pēc noteikti mierkiem. Un beistama tendence ir politikas instrumentalizācija, kas sadala tūnu morālis. Viertējot politiku, daži uzskata efektivitāti par vīnēgu tos kritēriju, kurai jobūt amorālai – Un viens no dūmotoja Marks Bankovičs pasveitroja, ka tādā veidā nūstoja ir ļoti bēstama. Ja nav politika morāla, to te nav var būt politika, jo nakalpoja kūpējam labumam un narasinoja sabiedriskos dzēvis problēmas, bet palīk par argumentu, lai savos rūkos noturātu valdēšanu. Un katras kūpīnas un organizācijas – un atsaucējamajam mierkim jopalīgs sabiedrības lūcekļu kūpējam lobumam. Tātad mierkis izrīt no formas, kaidu pieejam konkrētas kūpīnas organizācija, tātad nu valsts struktūras. Tūļu tagad padūmosim, ko soka bazneica, un Vatikāna ūtrais koncils konstitūcijā par bazneicu mūsdīnu pasaulē Gaudium et spes snīts mocēbu, kas raksturo valstiskuma realitāte kūdūlēgi un lītiški. Atsevišķi cilvēki ģimenes un apvīnēbas aptver lelokos kūpīnas napīcīšamēbu, kurā lobok izškiertu jūs problēmas – Politisko skūpīnas veidošanas īmeslis ir cilvēka sabiedriskais dobas raksturs, kā arī atsevišķu personēbu vai muzu eh, grupu napīteikamība, un plašokai politiskai kūpīnai, tas ir pirmam kortom valstē jokolpoj kūpējam lobum, kā arī to smierkis – Šeit eh, šis dokuments eh, gaudiem et spējas uzdot jautājumu, kas ir šis kūpējais lobums, kurš pamatoja politisku kūpīnu pastoviešanu. Un koncila tāvi moca, ka Kopējais lobums jeb sabiedriskos dzēvis apstokļu summa ļau sabiedrēbum var atsevišķam sabiedrēbas lūcekļiem pilnēgok un vienkošok sasniegt personēgu pilnēbu. Un šo mēs eh, dūmu varam atrast, jums pie rūko mīra Vatikāna otro koncila dokumenti, tātad gaudījuma spējas 26. punktā. Kūpējais lobums, tā ir ideja, kas veidoja politisku kūpīnu pīprosa, lai īdzēvotoja nazaskotūtīs uz uzskotu dažādēbu vairākūs jautājumus, īzaklausētos arī politiskajā varā. Varai ir jonūdrūšina kūpīnas konsolidācija piec morālim principiem, izavairētīs no tirānējas, nu saskaņā ar likumu korteibu. Konstitūcija papildinoja, tātad mēs varam lasēt, ir skaidrs, ka politisko kūpīnu un publisko vara bolstās uz cilvēku dobas un pīder korteibai, kuru nūsuka divs, kaut gan īkortes forma un varas īvīliešana atstota īdzēvotoju breivos gribas ziņām. Par to runāja 74. punkts. Tāpat konstitūcija sniedz mocēbu par plašoku politisko kūpīnu un apīcīšamību, īpaši valstīm, kuram josabalstās uz veselīgos morālis kortēbas un to mierkim jobūt kūpējam lobumam. Un šeit arī varētu sacēt, ka leidzīgi dūmo vairāki katoliskos baznēcis sabiedrības mocēbas veidotoji. Un vienlaicīgi politiskos kūpīnas organizācijas forma ja pīkorta teik atstota idzēvotoju breivos gribas ziņā vai te joveidoja individuāli atkarībā no atsevišķu tautu, kultūras un viesturiskajiem apstākļiem, neaizmirstūt par personas cīņu, balstūtīs uz pareizi izprastu cilvēku dobu. Un šeit, ja runājam mēs par dobu, tad eh, ir vārds atsasauktīs uz Žaka Maritēna īdaļējumu, kurš par sabiedrības fundamentālo formu uzskata politisku kūpīnu, kas ir pirmot nejoka par valsti, un valsts lūma kur ar vīnēgi reiks politiskos kūpīnas rūkos ir rīvpietīs par kūpēju lobumu. Taidā veidā valstei jokolpai tos īdzēvotojiem, kuri savam lobumam veidoja politisku kūpīnu, tas ir politisku sabīdrēbu, kas veidoja pilnībā cilvēcisku subjektīvu realitāti. Ja mēs runājam arī par šo poša Žaka Maritēna, uh, kopsavilkumu, tad jis uzsver, ka politiskos kūpīnas politiskais lobums pieprasa varas teiklu politiskajā sabiedrībā. Tas ir speciālu organu, kuram likuma vordā teik dūtas tīsēbas un vara. Un, protams, šeit uh, politisko sabiedrības kūpējas lobums ir vīnēgais un augstokās varas mierkis, narunājot ņemos par tivoko mierki, kurš ir sabiedrības kortēbas reguliešanā. Tā uzskata šis eh, dūmotojs, bet ja mēs pazaveramies, tad leidzēgi par politisku kūpinu izasokās Vatikāna ūtrais koncils, sokot, ka te ir dabiska dzēvis vīta personom un ģimenēm. Katūļu sabiedrības e, mocēba nādzēst prerogatīvu valsts koncepts, e, koncepciju, kā arī to teokrātisku interpretāciju. Tas ir tā saucamo konfes, e, konfesējas valsts izaveidošanos, bet pāvestu mocēba soku tā ar pāvestu Leonu 13 pamanām atziņu, ka valstī ir kūpējos dzēvis organizēšanas forma. Valsts nav autonomiska un suverēna attīcībā uz īdzēvotojiem, jo cilvēks ir vecoks par valsti. Un, protams, šeit mēs atrūdam jau um, šajā pāvesta Leona 13. dokumentā, bet valsts ideja un to slūma attīcībā uz sabiedrību atsevišķos baznēcis magistēri izteikumus atsateistās, kaut arī baznēca pastāvēgi pretojās liberālajai valsts koncepcijai. Un raugūtīs eh, šajā mocībā no skolastiskos eh, koncepcijas – societas perfekta, kurā Joza rūpējās par visu īdzēvotoju kūpēju lobumu realizāciju un jorīgēju uz visa veida, kā vieklim līdz pat tādam līmeņam, kā valsts ītekme, kurai zināmā līmenī pīmēr divišķu autoritāte, būs ar vienu leloka. Un šeit mēs varam mazlītiņ, eh, maz padūmot arī kādai jobūta, arī valstī, un šeit var būt paslēpts etatismas, kas vatus aizbildnīciskos valsts koncepcijas atbalstēšanu un taidu tendenci neatbalsta pāvests Jons Povuls ūtrais, kurš izteiksmīgi kritizēja aizbildnīciskos valsts koncepciju, socialistiskos tendences un atsatolinošanos no viduslaiku civitas kristiana nostalģijas. Un Pāvests uzskatā par lobu īrobežotu valsti, kas balstos uz kulpēju lobumu idejas, palīdzības principa un funkcionē pazateicūtī starpnīciskom bīdrojumam, neaizmirstot patīseibu par to, ka pirmajā vītā ir cilvēks navas valsts. Un domājot, jā, par šom lītom, tad bieži vien mēs aizmirstam arī tos tuvokus, kas mums ir, un cilvēks varbūt bīži vid teika pastatēts piedējā vītā, un intereses ir tos, kas citu reizi jam virsrūku. Bet, ja tā domājam, tad politiskos kūpīnas organizācija nāprūbežojās un arī nadrīkst aprūbežotīs vienīgi līdz valstiskajām struktūrām. Pat būs loboka izveidotā valsts nav var pastovēt poša par sevi, bet gan vīnēgi konkrētī cilvēki, personas ir konkrētī subjekti un persona kūpa, kuras vīnoja savstarpējo satīcēbas veidoja valsti, kuram pīmeit attīcēbu rakstura esamība. Un šajā ziņā mēs varam īvest sadaļējumu, kas ir dabiskos evolūcijas auglis, kā arī prota sasniegums, kas veidoja sabiedrisko sfēru. Un, protams, šeit mēs varam padomot, ka baznīcai katrā ziņā ir sava atbildība politikā. Un jautājums tikai ir, kā baznīca pamatoja savu iesaistēšanos politikā, valsts dzīvē, lai gan evangēlijas nav politiska, bet gan reliģiska viests un baznēca turpinoja Jēzus Kristus uzsokto darbēbu, kas ir universāle. Un Kristus veiktais pestēšanas darbs skar visu cilvēka dzēvi, arī laicēgu, politisku un saimnīcisku jūmu, Um, plurālismu neizslēdzot, un tādā eh, veidā bazneica ir klot sabiedrībā un valstī, kā sociālās mocēbas paudēja. Un atcerēsimies, ka bazneica turpinoja vecos derēbas un Jēzus siltēbu, atgodinojot sociālu un attaisnību novieršanu, tai aizstovot visus tūs, kuru tīsēbas netiek īvārotas. Napītiek tikai ar E, negatīvu darbību kritizēšanu, bet jo cenšas virs skotu arī nokūtnē, lai atklotu, kas dorams un kā uzlabot cilvēka dzēvis apstokļus un jodara kaut kas pozitīvs, jo, protams, kritika cilvēkiem arī apniektu. Un, protams, mums katram arī jocenšās arī Vairāk skatētīs, kā apustuls povuls savos viesuļos raksta, nokūtnē skatētīs ar cerību. Tāda vīla pordūma, maza muzikāla uh, pauze un tad pordūmosim toļok par politiku, par valsti un baznīcu. Thank you. Bažām brīvībā, no meliem patiesība, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāji. No bažām brīvībā, no meliem patiesība, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. Es esmu brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj, no važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, ved mani pestītāj. No važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, ved mani pestītāj. Es esmu es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. Mīļo rādījumu arī klausītāji! Aicinām tevi atbalstīt skanējumu Reizeknē ar savu ziedojumu jauna raidītāja iegādēji. Vecais raidītājs ir atteicies darboties un šobrīd Reizeknē raidām ar pagaidu raidītāju. Jauna raidītāja iegādēji ir nepieciešami 2500 eiro. Ielūkojies mājaslapā rml.lv ziedo sadaļā un atbalsta mūsu misiju Reizeknē ar savu ziedojumu. Paldies tev! Paldies visiem, kas zīdoja, kas atbalsta rādījuma arī darbību Latvijā. Bet domājam šodien šajā katehēzē par valsti, par politiku, par baznēcu. Un mūsdīno cilvēki ir pīroduši, ka baznēca nosadarbojās ar sabiedrības problēmām, sociālajiem jautājumiem, sabiedrības dzēvi un to satīstēbu, bet attīcībā uz politiku ir cita līta. Dažkot bazneicu cenšas uzbeidēt kulta jūmā, varu visos porejos jūmos nūdūdūt valstī, it kā cilvēku lobumu tas vairs naskortu, it kā ietiskais moments tur vairs nazaskaitētūs. Bet eistinībā politikā ētiskais un teoloģiskais ir ļoti svarīgi faktori, jo tur ir runa par sabiedrības kopējo lobuma nodrošinājumu. Politika poša par sevi ir laba, bet eh, to svešanas veidi dažkort var būt ļoti apšaubāmi. Tāpēc jāsaraugās par ietisku vērtību izkūpšanu gan valstī, gan politikā, un cauri godsimti baznēca centēs aizstovēt savas tīsēbas īzasaistūtīs ietiskū vietēbu aizstoviešanā. Ja tā lūkomīs baznēcas dokumentus ir aizritījuši vairākai 50 godi kopš Vatikāna otro koncila, un Vatikāna otrais koncils, kur no nu politisko vīdūkļa izaceļās dokuments Gaudium et Spes – par ietiskū dimensiju politikā, par tematu, pie kura kavējās pāvests no jau svātais Jons Povuls II savā 1988. goda 11. oktobra runā Eiropas eh, parlamentā, un tur izteikta baznēcis nūstoja īpretim valstī un politiskai uh, situācija mūsdienu Eiropā, un tas attīcās arī uz visu pasauli. Un um, savā runā pāvests Jons Povuls II noroda, ka likuma visaugstokais uzdevums ir nodrošinot visiem pilsūņiem mīnoidas tīsēbas dzēvot pie savas sirdsapziņas un naporkopt prota atzētos tikumēbas normas – ja šķīroju to, kas pīder Dīvam un kas pīder Cezaram, kā losam Mateja evangēlijā 22. nodaļā 21. pantā, prūti jūma, kas pīder cilvēciskos personas anatomijā un kas pīder civilai porvaldē, to tas ir pareizi josaprūt. Civilo vara ir mainīga un tu vari vienmēr uzlabot, kamēr dīva valsteibu var nodrošino tikai pats Dievs. Politisko dzēve balstos uz pilsūņu tikumu, kas liek pakortot personīgu lobumu kūpējam lobumam un atzēt par likumu tikai to, kas ir objektīvi taisnīgs un labs. Un lūkojoties eh, svātajā viesturē, jau senī jūdi atzina, ka nav demokrātijas bez pakļautības likumam un nav likuma, ja tī nasabalstās uz patīsēbas un taisnēbas eh, transcendentolajām un namainēgojām normām. Dīvu izslēgt no publiskos dzēvis nozīmē atmest visaugstokū ētisku garantu, lai cilvēks nāps pīst otru cilvēku. Tātad, E, politiskajā dzēve ētiskais īspaids ir ļoti vajadzīgs. Un poša cilvēka izgudrotī kritēriju jū varētu sacēt iznīcinoja. Un šeit mēs varam runāt par kristītēbu, un kristītēba spīd cilvēku dzēvi darēt auglēgu, un religija nav izslēdzama no politiskos dzēves, un to slūma ir būt ētikas varētu sacēt, iedvesmotojai. Varam labi saprast, kopiec baznēca izastojās par tu un pasveitroju suvu garēgu varu. Un cilvēks visā jo dzēvē ir joveidoja pēc evangēlija un arī sabiedrībā ir jobūt veidotai pēc evangēlija. Tad padomojam, tad eista cilvēka personībai ir Joza raksturojās ar patīsēbu, brēvēbu, taisnēbu, mīlestēbu, protams arī atbildēbu un solidaritāti. Cilvēks jo vietēji augstoka elītes un darbs jo liek augstoka. Par kapitālu, kā to aizroda pāvests Jons Povuls otrais savos enciklekās, un visa pamats ir divs, kas sevi ir, ir atklojis Kristu – Bez ētikas sabiedrība nevar pastāvēt. Tā ir tāda, ka varam redzēt, ka dzīves pieredze roda, ka bez tikumības politiskajā politisko dzīve izirsta un baznēcis kompetence ir godo, godot par ētisko vietēbu saglabošanu. Un atcerēsimies, ka baznēca ir un būs absolūtu vietēbu sorgotoja – cilvēki pušu savu rūku parasti spēja izgudrot tikai pseidu absolūtas lītes un tos cilējot, varētu sacīt, to cits citu mona. Un šeit par šom lītu mēs arī varam padomot. Dargo klausītāji! Vissvarīgākais brīdis radio Marija programmā ir Svētā Mise. Visas kristīgās dzīves avots un virsotne. Neskaitāmiem klausītājiem šis ir vienīgais iespējamais līdzdalības veids Svētajā Misē. Tiešraides ēterā nodrošina brīvprātīgie, kuri šādi kalpo Dievam un tuvākajiem, tātad tev, dārgo klausītāji! Šobrīd saskaramies ar īpašām grūtībām saglabāt mises tiešraides visos līdzinējos raidlaikos, jo trūkst brīvprātīgo. Lielā noslodze šobrīd pārsniedz arī rādījuma arī darbinieku iespējas nodrošināt visus ētera laikus. Ja tev nav svešs darbs ar datoru, klausītājiem ir ļoti vajadzīgs tavs atbalsts. Arī kalpošana tikai vienu reizi divās nedēļās – būtu liels ieguldījums mises raidlaiku nodrošināšanā, it īpaši svētdienās. Radio Marija komanda ar prieku parūpēsies par tavu apmācību. Piesakies par brīvprātīgo, raksti e-pastu uz info at rml.clv. Ļausim svētajai misijai aizsniegt tos, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kā ik ceturtdienu kopā jums ir prīsteris Mortenčs un pulkstiņi roda 9 un 43 minūtes. Un šajā noslēdzušajā daļā vēl mazlītiņi par baznēcu, par politiku, par valsti, par darbu. Un zinām, ka Reliģija un darbs ir našķiramas lītas, un šai vīneibai ir joizpaužas arī dzēvē. Un baznēcas uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kas runā šumā jūmā. Lūkojutīs viestures plūsmā baznēca bīži ir bijusi iejaukta politikā – un tā ir joizskaidroja arī alternatīvas starp laicēgu un mūžēgu, starp cilvēcisku un dīvišku, un palēgā nog dīva dāla Jēzus Kristus izamīsošanos fakts un jo sludinoto mocēba. Šos mocēbas gaismā varam arī runot par pilnviertēgu humanismu, par kuru rakstējis franču rakstnīgs šodien jau bīži minētais Maritēns – un kuru pieminējis arī pāvests Povuls sastais savā enciklikā Populorum Progressiju. Tāpēc arī baznēcai nav jobūt pasaulēgai, kaut arī jobūt porstovietai pasaulē, lai te spātu turpinot pestēšanas darbu, ko eistinojas Kristus, daži bazneicu arī mūsdīnos apvainoja, ka te jāsūt porok teorētiska un najamū dalību reālajā dzīvē, citi otkol pormat, ka te ir poroki izajaukusēs laicēgajos lītos, un, protams, šeit mums katram ir savi vīdūkļi un savs skaidrojums. Bet atcerēsimies, ka pāvests Pīs 12. 1948. gadā uzrunā Romas prāvestim pareizi aizrodēja, ka katoļu baznēca naļaus sevi īrūbežots vietnēcas četros sīnos, jo reliģijas nūšķiršana no dzēvis un baznēcas atdalēšana no pasaules ir pretrunā ar kristītēbas un katolicisma būtēbu. Aizliegt baznēcai pīsadalētīs pasaules nūresēs nozīmē nūlikt tos galveno misiju – jo baznēcu saista viss, ko ir radējis Dievs. Un topiec arī sociālais jautājums, kā to savā enciklikā Rererum no varum apgalvoja pāvests Leons 13. nav galvenokārt saimnīcis, saimnīciskas, bet gan morāles dobas jautājums, jo tas ir jautājums par mīlestību un taisnību, kas skar cilvēka personas cīņu un ļauj pareizi kristēgajā uztvara noviertiet laicēgos bogotības. Un topiec baznēca navīd sludinoja Kristus gorēgu moceibu, bet arī dorbojās pasaulē, kā sociālos dzēvis skūlotoja. Pāvests Jons 23. savukort savā enciklikā Mater et Magistra nūroda, ka baznēcas līdzdalība – saimnieciski sociālajā laukā vienmēr ir izarodējusies svietēga kvīnai zemē un tautai, kur šai līdzdalība ir notikusi. Tā ir tot baznēca nasa beistās, ka sociālajā jūmā tu uzskatēs par konkurenti, jo te sludinoja porbaudēju to mocēbu, kuru eistenojot izzustu ikvīna nataisnība un starp cilvēkiem – logotības tiktu sadaļētas taisnīgi. Un eh, arī bieļo, ka mm, pavests Pūvuls sastais savā uzrunā koncilatāvim aicinoja mest tiltu uz moderno pasauli, lai tu līderīgi veiktu, un ka bazneica jomeklē jauns, pilnvērtīga humanisma ceļš, kas radītu īspēju atbildēt uz pasaules vajadzībām, un šaids kristēgais humanismas, ko baznīcu šodien vēlējās īvest, nav nekas cits kā cilvēka līdzdalība dīva darbā, siejūt mūžēgu, laicēgajā, dīvišku cilvēcēgajā un goru mīsā. Taidus lūk šudien pordomas šos ceturtdienas katehēze par valsti, par politiku, par bazneicu, un, protams, mums ir josorgoja tos vietēbas, ko mēs esam sajāmuši, sajāmuši no bazneicis, no dīvam, no mūsu vecokiem, vecvecokiem, un, protams, arī šajos valsts svātku ītvaros mēs novietēsim arī to breivību, ko mēs esam izcēnojuši bet kūpā ejot ar divas vietību un palīgu mēs varam daudzas lītas. Un, protams, lūgt vienmēr, lai Dievs svietē Latviju, lai Dievs svietē mūsu rūku darbu un ar mīlestību, ar rūpēm ejam uz prīšku, pildot tū, ko Dievs no mūsiem gaida, eistinojot jū gribu virs zemes. Sirsnieks paļdis visiem, kas esat bijuši šajā stundā ar mani, un pulkstens vīnu šodien tiksimies vēl vienu reizi, kad būs raidījums prīstera viedoklis kopā ar prīsteri Joni, un pordomosim par aktualitātēm, kas ir mūsu sabiedrībā. Bet Tagad es no jums atsavados, lai jums visiem jauka un svietēga šeit ceturtdīnā un prīškā stovušos brīvdīnes. Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, mūžīgi mūžam slavēts. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!